بسم الله الرحمن الرحيم مرجع الأدلة بأنواعها إلى الكتاب عادي عادي عادي كل علوم تش خوش بواني وان درو دانشمند بي مرجع الأدلة بأنواعها إلى الكتاب میگه مرجع ادله با تمام انواعش بتي برمي گرده به قران گرده مرجع الأدلة بأنواعها إلى الكتاب شماره دو مرجع أدلة با تمام أنواعش بكتاب کتاب هست قرآن وعند النظر نجد أن الأدلة الشرعية محصورة في الكتاب والسنة لأن الأدلة الثابتة لم تثبت بالعقل وإنما تثبت وإنما ثبتت بالكتاب والسنة إذا بهما قامت أدلة صحة الاعتماد عليها فيكون الكتاب والسنة مرجع الأحكام ومستندها فيكون الكتاب والسنة مرجع الأحكام ومستندها من جهتين خب مي فرمايات با نگريستان با نظر انداختن با نظر و بررسی کردن میابیم که ادله شرعی محصور در کتاب و سنتند زیرا ادله که زیرا ادله ثابته با عقل ثابت نشدند بلکه ثابت شدند با کتاب و سنت زیرا ادله صحیح بودن اعتماد بر ادله برمیگرده به چی؟ به کتاب و سنت اگر کتاب و سنت اومدن گفتن آقا این دلیل دلیل خوبیه ما اونو به عنوان دلیل میپذیریم اگر گفتن نیست ما اونو نمیپذیریم میگه پس در نتیجه فیکونو پس میباشند کتاب و سنت مرجع احکام و مستند احکام از دو جهت یک الاولا جهت ما علی الاحکام الجزئیه یکی از این جهت که بر احکامات جزئی دلالت میکنند مانند احکام زکات احکام معاملات روزه حج و مسائل جزئی دیگر شکل جزئی و و ثانیه از جهت دیگه چی هست دلالتهما على القواعد والأصول التي تستند إليها الأحكام الجزئية لقد داشت باشید پس كتاب و مرجع أحكام هستند از دو جهت جهت أولي دلالت میکنند کتاب و سنت بر احکام جزی یعنی هر حکمی به شکل جز مانند نماز روزه زکات حج دلالت دومشون از این جهت است که دلالت میکنند بر قواعد و اصولی که احکام جزئی به شون چی میشند برداشت میشند جهت دوم دلالت میکنند کتاب و سنت بر قواعد و اصولی که احکام جزئی به اون قواعد و اصول استناد میکنند چطوری؟ مانند این که كدلالتهما على أن الإجماع حجة وأصل للإحكام وكذا القياس وشرع من قبلنا ونحو ذلك مانند دلالت دلالة کتاب كتاب وسنة بر حجت بودن اجماع آقا کتاب و سنت به ما میگن که اجماع چیه؟ حجت کتاب و سنت به ما میگن که قیاس حجته کتاب و سنت به ما میگن که آیا شرع ما قبل ما حجت هست یا نیست و ادله دیگر پس میگه قرآن و سنت مرجع احکام و مستند احکام هستند از دو جهت یکی از جهت احکامات جزی مانند این که اقیم الصلاة احکامات نماز میکنید یکی از این جهت که کتاب و سنت دلالت بر قواعد و اصول میکنند که احکامات جزی از اصول چی میشند بله اجماع حضور اگر ما یک سری احکامات رو از اجماع میگیریم ولی خود این اجماع رو دوباره از کجا ثابت میکنیم کتاب و سنت از کجا کتاب و سنت میگه ثم ان مرجع السنه الى الكتاب میگه مرجع سنت کجا میشه بعدش میگه به قرآن میشه به کتاب میشه و ذلك لانه بیان للكتابی میگه زیر قرآن زیر سنت بیان قرآن هست و شارحة لمعانیه و مفصلة لمجمله کما سیأتی فی بحث سنه میگه شرح میده معانی قرآن رو و تفصیل میکنه مجملات قرآن را همانطور که در بحث سنت خواهد اومد آقا در قرآن یه چیزی به شکل اجمالی اومده گفته روزه بگیرید زکات بدهید ها ولی این سنته که میاد مشخص میکنه از چه چیزایی زکات بدید چقدر زکات بدید تفصیلات رو بیان میکنه بله مجملی رو که در قرآن اومده بعدا سنت میاد اینو با تفصیل چیکار میکنه بیان میکنه اما طور که میگه در بحث سنت خواهد آمد على هذا فکتاب الله تعالی القرآن هو اصل و ومصدر المصادر ومرجع الادله جميعا میگه بر این اساس کتاب الله یعنی قرآن کریم اصل اصول هست مصدر تمام مصادر هست و مرجع تمام ادله هست اصل اساسی هست بله هفتاد سه ترتیب الادله آقا شما موقع میخواد یک حکم شرعی رو پیدا کنید اول میرید از اجتهاد شروع میکنید اول میرید از نمیدونم ادله دیگه شروع میکنید یا نه از قرآن شروع میکنید اینجا ترتیب ادله رو چکار میکنه بیان میکند ذکرنا الادله المتفق عليها والمختلف فيها وقلنا ان الكتاب هو مرجع الادله جميعا فمن البديهي ان يكون مقدما مقدما عليها في الرجوع اليه عند اراده معرفة الحكم الشرعي فاذا لم يوجد الحكم فيه وجب الرجوع الى السنه لان السنه مبينه للكتاب وشارحه لمعانيه فكان من البديهي الرجوع إليها عند عدم وجود الحكم في الكتاب دقت داشته باشید میگه ما اون ادله متفق علیها رو ذکر کردیم در درس قبلی از قرآن و سنت بودند و اون ادله رو که در موردشون اختلاف هم وجود داشت اونها رو چکار کردیم بیان کردیم حالا توضیحشون جلوتر میاد ولی بیان شدند میگه بعد از اون گفتیم که قرآن کریم مرجع تمام چه هست؟ ادله هست لذا بدیهی هست که هنگام رجوع باید بر بقیه چی باشه؟ مقدم باشه موقعی که ما خواستیم حکم شرعی رو بشناسیم ابتدا باید به چه رجوع کنیم؟ به قرآن ابتدا رجوع کنیم اگر در قرآن حکم اون مسئله یافت نشد اون موقع رجوع به چی کنیم؟ سنت زیرا سنت بیان کننده قرآن هست و شارح معانی قرآن هست پس بدیهی هست که در هنگام نبود حکم در قرآن به چه باید مراجعه کرد؟ به سنت فاذا لم يوجد الحكم في السنة لزم الرجوع إلى الإجماع لأن مستند الإجماع نص من الكتاب أو السنة فإن لم يكن الإجماع في المسألة وجب الرجوع على القياس دقت داشته باشید میگه اگر حکم در سنت یافت نشد لازم میشه که رجوع به چه بشه به اجماع بشه زیرا مستند اجماع نص از قرآن و سنت است آقا اجماع با قرآن و سنت ثابت شده اگر چنانچه اجماعی نبود در اون مسئله اون موقع واجب است که رجوع به چه بشه به قیاس بشه و على هذا اتفق جمهور الفقهاء القائلين بحجية الإجماع والقياس واعتبارهما مصدرين للأحكام التشريعية بالإضافة إلى الكتاب والسنة برين چيز برين اساس اتفاق کردن جمهور فقهائي که میگویند اجماع وقياس چه هست؟ حجت هست میگه برين اساس اتفاق کردن جمهور فقهائي که میگویند اجماع وقياس حجتان و اعتبار دارند به عنوان دو مصدر برای احکامات شرعی در کنار قرآن و سنت تا اینجا کار مقدمه ای رو بیان کرد به اذن الله تعالی در جلسه بعدی دلیل اول که قرآن کریم باشه انشاءالله میخونیم از تعاریفش از بحث هایی که مربوط به قرآن بعد از اون وارد بحث سنت خواهیم شد و بعدش وارد بحث قیاس یه اجماع و بعدش وارد بحث انشالله شاء روز چهارشنبه